četvrtkom. Godina je 1791. U Velikoj Britaniji u selu nadomak Londona te je 1791. rođen Michael Faraday, jedan od najvećih znanstvenika novog vijeka, fizičar za kojeg se tvrdi da je otac moderne fizike. Te laskave titule zaslužio je tako što je počeo rasvjetljavati dvije pojave koje su oduvijek opčinjavale čovjeka, elektricitet i magnetizam. Još su stari Grci bili opčinjeni jantarom, žutom, crvenom ili smeđom fosilnom smolom, nastalom od prastarog crnogoričnog drveća. Kada bi se jantar protrljao, bacao je iskre. Magnetizam je prvog grčkog filozofa Talesa iz Mileta naveo na pomisao da i nežive stvari imaju dušu. Aristotel u svom dijelu o duši piše Neki tvrde da je duša u svemu pomiješana, radi čega je vjerojatno i Tales pomislio da je sve puno bogova. Čini se da je i Tales, po onome što spominju, prihvatio da je duša nešto što potiče gibanje, ako je upravo govorio da kamen ima dušu jer pomiče željezo. Tek početkom 19. stoljeća počinje se razrješavati tajna elektriciteta i magnetizma. Koliko je otkrivanje te tajne bilo značajno, govori činjenica da danas jedva da postoji tehnologija u kojoj mi uživamo, a koja ne ovisi o toj tajni. Kompjuteri, televizija, radio, radar i komunikacijski sustavi. Svi oni rade po načelima koje je otkrio ili nagovijestio Michael Faraday. Michael Faraday rođen je 22. rujna 1791. godine u selu Newingtonu u Sariju. Newington je danas dio Velikog Londona. Njegov otac bio je kovač, koji se u blizinu Londona preselio iz sjeverne Engleske, ne bili dobio više posla. Majka mu je bila blaga i mudra osoba koja je svoju djecu nastojala zaštititi od teškog djetinstva. Faraday je bio jedno od četvero djece i bili su više gladni nego siti, jer je njihov otac često pobolijevao i nije mogao raditi. Kasnije u životu Faraday se sjetio situacije u kojemu je dobio jedan kruh koji je trebao trajati tjedan dana. O dobivanju nekog obrazovanja jedva da se moglo govoriti. Faraday je naučio čitati, pisati, zbrajati. I to je bilo to. Govori akademik Vladimir Par. Faraday je jedan intrigantan primjer u svjetskoj znanstvenoj povijesti. E, on je iz obitelji jednog kovača i njegova majka je bila vrlo boležljiva žena E, kao dijete Faraday je bio često gladan, e, on e, se morao vrlo rano zaposliti, dakle već sa 13 godina se zaposlio i to da je pomagao u knjigovežnici u, pri uvezivanju knjiga. Dakle, to je, nije imao nikakve one preduvjete za bilo kakvu znanstvenu karijeru, nije se školovao, nije čak završio ni srednju školu, a ne da nije završio fakultet, niti srednju školu nije završio. E, I vrlo rano već kao dječak se je morao zaposliti da zarađuje, da pomaže svojoj obitelji koja je imala mnogo djece, a živjeli su u bijedi. I tako radeći kao e, šegrt, što bismo zvali u knjigovežnici, uvezivao je knjige i međutim on je kao dječak te knjige i čitao. To je vrlo intrigantna stvar. Dakle, e, on je stalno uvezivao nove i nove knjige, i stalno nove i nove knjige čitao i tako dok je još bio tamo 15-16 godina, jednom je uvezivao britansku enciklopediju. Vezujući britansku enciklopediju, on je to listao i čitao i naišao je na članak o elektricitetu. To je njega toliko zaintrigiralo da je odredilo čitav njegov kasni životni tijek. E, čitajući to o elektricitetu, on je na jednom dobio želju, e, osjetio neki poriv, da on sam to istražuje, da vidi o čemu se zapravo to radi, i to je bilo jako mistično. E, nekakva električna struja struji nešto što, ne zna se. Što se pritom događa, ne zna se. Od čega se sastoji struja, ne zna se. A to je ipak jedan vrlo zanimljiv efekt. I onda je on odlučio da će se kasnije time baviti. Faraday je počeo zarađivati za život raznoseći novine za jednog knjigovežu, Davida Riboa. Kada mu je bilo 14 godina, knjigoveža ga je uzeo za šegrta i bio je zadovoljen mladim Faradayom. Njegov je način života bio umjeren. Rijetko je pio bilo što osim čiste vode i kada bi završio s poslom, spustio bi se u radionicu. Ako bi mi mušterije donijele neku zanimljivu knjigu da im uvežem, on bi je uvezao s pažnjom i pameću. Bila je puka slučajnost da je taj trezveni i mirni dječak primljen za šegrta u knjigovežnici. Jer od stotine kandidata za taj posao, farada je vjerojatno bio jedini koji je i čitao dijela koja je uvezivao. Slučajnost je i da je Faraday bio jako dobar u uvezivanju knjiga. I nisu to bile jedine slučajnosti koje će mu pomoći u životu. Jedna zadovoljna mušterija slučajno će mu otvoriti put u svijet znanosti. I sada to kao što se ponekad u životu događa niz e, slučajnosti odlučilo njegov daljnji životni tijek, a to je bilo da je jedan od e, mušterija koji su došli e, u knjigovežnicu da, da uvezat neke knjige, bio jako zadovoljan sa radom Faradeja koji je to vrlo profesionalno radio i za nagradu mu je dao ulaznicu za predavanje koje je, evo već spomenuti eh, Humphrey Davy, veliki britanski kemičar, držao o novim otkrićima na području kemije. I tako je Faraday zapravo sasvim slučajno dobio priliku da sluša predavanje jednog velikog kemičara. To je zapravo bila serija od četiri predavanja. Faraday je E, vrlo uredno na sva četiri predavanja došao, ali još nešto, on je vrlo marljivo zapisivao e, Davijeva predavanja i kasnije ih je e, vrlo koncizno napisao u obliku jednog teksta, to je krasopisom napisao i nakon toga uvezao u jednu knjigu, dakle jedna knjiga sa četiri Davijeva predavanja. I sada je e, Faraday koji, iako je bio vrlo skroman čovjek i vrlo povučena ličnost, on je došao na spasonosnu ideju, a to je da je pisao Deviju i pitao ga je da li bi možda on trebao nekakvog pomoćnika šegarta u tim svojim pokusima da bi on vrlo rado s njim radio. I poslao mu je tu svoju knjigu sa uvezanim predavanjima Devijem. I je bio toliko impresioniran kad je vidio kako je to ovaj sa ljubavlju, sa profesionalnošću napravio, da ga je zaista uzeo za svog pomoćnika da mu ono pomaže u tim tehničkim dijelovima posla. I tako je eto Faraday poslao, poslao postao Davijev pomoćnik. I sad dolazi onaj kasnije dio Faraday koji je obavljao manje više ono, poslove pomoćnika, pa gotovo su ga tretirali kao e, slugu, kao, dakle ono sve pomoćne poslove trebalo nositi amo tamo, pomagati kod ovoga, kod onoga, ali Faraday je pritom učio. Faraday je prije susreta s Davijem pokušao ući u svijet znanosti. Pisao je Sir Josephu Banksu, predsjedniku Kraljevskog društva, pitajući ga kako bi se mogao uključiti u znanstveni rad. Nije čudno da predsjednik Kraljevskog društva nije otpisao jednom knjigoveži sa znanstvenim ambicijama, ali Faraday nije odustajao. Nakon što je iskoristio ulaznice za Davijevo predavanje, bio je oduševljen predavanjima velikog kemičara. Sir Humphrey Davy nastavio je svoje izlaganje s nekoliko primjedbi o povezanosti znanosti s ostalim dijelovima uglađenog i društvenog života – Ovdje bi meni bilo nemoguće slijediti ga u njegovim izlaganjima. Mogao bi samo oštetiti i uništiti duboke primjedbe koje su padale s njegovih usana. Govorio je energično i prosvjetljeno o napretku u umjećima i znanostima, o vezi koja je uvijek postojala između njih i drugih dijelova naše ekonomije. Tijekom predavanja njegovo izlaganje bilo je lako, dikcija elegantna, ton dobar, a njegovi su osjećaji bili duboki. Farada je vodio bilješke s tih predavanja, prepisao ih krasopisom i lijepo ih uvezao. Poslove te bilješke Deviju s popratnim pismom. I za razliku od predsjednika Kraljevskog društva, Davy otpisao mladom Faradeju i savjetovao mu da nastavi raditi kod knjigoveže. Znanost je oštra gospodarica, slabašna i škrta u nagrađivanju onih koji se posvete njezinoj službi. Naime, postojao je jedan problem. Davy je već imao pomoćnika, a novaca za još jednog nije mogao dobiti. I onda je još jedna slučajnost pomogla Majklu Faradeju. Davijev pomoćnik se potukao i zbog te tučnjave bio je otpušten i Davy je zatražio dopuštenje da uzme novog pomoćnika. Imam čast izvijestiti vas da sam našao osobu koja je željna doći na mjesto koje je ranije zauzimao William Payne. Njegovo je ime Michael Faraday. On je mladić star 22 godine. Koliko sam mogao procijeniti, čini se da će odgovarati za to mjesto. Njegove su navike dobre, narav radišna i radosna, ponašanje inteligentno voljeni raditi pod istim uvjetima kao i gospodin Payne. I sada dolazi najvažniji dio u njegove karijeri, da je Davy eto, sa, osobno sa Napoleonom dogovorio posjet francuskim i talijanskim, švicarskim i belgijskim znanstvenim centrima. I to, pazite, usred napoleonskih ratova ali Napoleon je toliko bio ljubitelj znanosti da čim je netko nešto u vezi znanosti od njega tražio, on je sve to naredio, dakle nikakvih političkih prepreka, niti drugih prepreka nije bilo. Ja bih samo ponovio poznati Napoleonov, Napoleonov citat kad je rekao znanstvena otkrića su trajna, a sve vojne pobjede su privremene. Tako, eto, eh, iskoristio je to Davy da dođe i da direktno razgovara sa Amperom, to je bilo vrlo značajno, jer Amper je u Parizu e, tih godina e, zapravo e, radio isto na elektricitetu i Amper u Francuskoj, Ersted u Danskoj, oni su nekako bili pri vrhu tih znanstvenih istraživanja a e, Devi je više proučavao kemijske efekte, elektrokemijske efekte, što danas zovemo, dakle što se događa kad električna struja prolazi kroz tekućine. I uglavnom u tim kontaktima je Faraday koji je e, zapravo igrao ulogu osobnog sluge Davija i njegove žene, i pritom baš i nije bio previše lijepo tretiran od Dedeve žene, on je koristio tu priliku da je s tim tadašnjim velikim fizičarima razgovarao i ono što nije u formalnoj naobrazbi naučio, to je on naučio u praksi E, u direktnim kontaktima sa vodećim e, znanstvenicima u Francuskoj, Švicarskoj, Belgiji i Italiji. Tako da e, skoro dvije godine su ta putovanja trajala i ti kontakti i on je zapravo, što bismo rekli, znanstveno odrastao, znanstveno se očeličio i po povratku u Englesku Faraday je već bio zreo znanstvenik. Davy je plaćao Faradaja jednu gvineju na tjedan. Bila je to manja plaća od one koju je primao kao knjigoveža. Ali Faraday je učio i putovao po Europi. U Parizu je sreo Ampera. Nakon toga on i Davy putovali su kroz Italiju i posjetili Genovu, Firencu, Rim i Napulj. U Milanu Faraday je upoznao Voltu. Na tom je putovanju Faraday naučio francuski i talijanski jezik. Kad se vratio u Britaniju, zadržao je mjesto Davijevog pomoćnika i postao je nadzornik opreme u laboratoriju, taj aparata za meteorološka mjerenja i skupljanje minerala. Godine 1821. Faraday se oženio za Saru Bernard. I to su bile dobre godine. A onda su oko 1820. nastupile i loše godine. Definitivno stoji da su dva razdoblja u odnosu Davija i Faradeja. Prvo je razdoblje u kojoj je zapravo Davy pomagao Faradeju da se razvije iz e, šegrta e, uvezivača u znanstvenika. E, ali onda dolazi druga faza u kojoj između njih dolazi do konflikta. I zapravo porijeklo tog konflikta je u prvom, možda ne prvo, ali prvo značajno otkriće Faradeja na području elektriciteta. Naime, Faraday je sada eh, nakon što je nakon što je eh, Ersted otkrio da električna struja ima magnetno djelovanje, onaj poznati pokus da ako te, poteče struja kroz žicu, a imate magnetnu iglu blizu, da se magnetna igla pokrene, što je dokaz da eh, sam tok električne struje stvara magnetno polje, djeluje magnetnom silom. kad je zato čuo Faraday, a kasnije kad je čuo da je amper uspio to matematički izraziti, matematičkom formulom, a e, treba reći da je Faraday bio matematički totalni neznalica. On nije ništa znao matematiku, tako da on nije razumio formule Amperove, ali je vidio, potpuno razumio o čemu se radi. I zapravo je tada e, Faraday prvi put pokazao svoju eksperimentalnu genijalnost da je napravio prvi elektromotor. Dakle, E, znajući sad to, da ako kroz žicu teče električna struja, da se stvara magnetno djelovanje, da zapravo ta žica počne djelovati kao nekakvi magnet, pa djeluje na neki drugi magnet, privlači ili odbija. On je to jednom ovako jednostavnom vještom kombinacijom s nekom žicom koja je bila uronjena u živu, a tu je sad bio neki magnet, je uspio postići to da kad žicom teče struje, da se ona vrti oko magneta. Prema tome on je prvi puta uspio pretvoriti električnu energiju u mehaničku energiju. Dakle, dobiti mehaničku vrtnju iz električne struje. To je, to je princip elektromotora. Prema tome, e, e, Faraday je napravio prvi elektromotor. E, to je bilo vrlo značajno otkriće, intrigantno otkriće, Ubrzano nakon toga neki ovako tehnički vješti i konstruktori su na temelju tog principa iskonstruirali plavi elektromotor. Ali e, to nije toliko njega intrigiralo. Godine koje je Faraday proveo kao Davijev pomoćnik bile su pomalo čudne. Faraday je te godine iskoristio za učenje i upoznavanje svijeta, ali Davijeva supruga koristila je Faradaya kao nosača, pomagača i potrčka. Nakon rada na kemiji, Davy je usmjerio Faradeja da radi na optici i Faraday je šest godina proveo istraživajući optiku, što mnogi povjesničari znanosti smatraju gubljenje vremena. Međutim, on je sad došao u sukop sa svojim mentorom Davijem. Naime, e, e, u radu koji je Faraday objavio, on se nikom nije zahvaljivao. A Davy je smatrao da mu je on tu puno pomogao i osjetio se povrijeđen. A onda je bio još jedan kemičar, e, engleski koji je tvrdio da je on prvi iznio ideju i da je Faraday ideju čuo od njega i da je na temelju njegove ideje to napravio. Sad, to nije nikad bilo raščišćeno jer je stvarno Faraday ukrao ideju tom Volastonu, tom kemičaru ili je bila njegova ideja, ali svi su se složili ako je zaista i imao Volaston prvi ideju. Faraday je ipak prvi napravio uređaj. E, što je bilo neprikosnoveno Faradevo otkriće da napravi uređaj koji funkcionira. Uglavnom tada su se zahladili njegovi e, odnosi sa mentorom i intrigantno je da poslije, e, nakon nekog vremena, oni su se toliko zategnuli ti odnosi da kad je zbog svojih brojnih otkrića Faraday bio predložen za člana akademije, Kraljevske akademije, da je jedini koji je odlučno protiv faradevog izbora <laughs> to je bio Davy. I, e, međutim, Faraday je kao osoba, za razliku od mnogih drugih velikih znanstvenika, bio vrlo ovako pomirljiva osoba, vrlo mirna osoba, poučena osoba, vrlo religiozna osoba, vjerojatno je taj njegov, taj njegov pomirljivi ton da uvijek svima oprašta sve, da se s nikim ne voli svađati, vjerojatno to bio odraz njegove religioznosti, duboke religioznosti. E, on nikad nije to zamjerio Deviju i on je uvijek i dok je Devi bio živ i kasnije kad više nije bio živ, uvijek ga je jako hvalio. Mala plaća koju je Faraday dobivao od kraljevske institucije primorala ga je da traži i dodatne izvore prihoda. Bio je povremeni predavač na Kraljevskoj vojnoj akademiji u Bulbiću. Dio novaca dobivao je kao savjetnik i tutor, a nešto je dobivao od predavanja. Godine 1824. Faraday je primjen u prestižno kraljevsko društvo. Izboru se jedino protivio Sam Humphrey Davy, čiji se pomoćnik počeo uspinjati po stepenicama znanstvenog napredovanja. Faraday je postao poznat i izvan Velike Britanije. Friedrich von Raumer u svojoj knjizi o putovanju po Engleskoj 1835. našao je i za Faradaya, kojeg je slušao na jednom predavanju. On govori s lakoćom i slobodom, a ne s onim tračerskim tonom koji je nerazumljiv i urlajući, kojim se služe neki vrlo učeni profesori. On izlaže s jasnoćom, preciznošću i sposobnošću. Što više, on govori na način koji me uvjerio u mojoj tajnoj sumnji da većina Engleza govori vrlo loše svoj jezik. Ali 1831. godine Farada je morao prestati s dodatnim poslovima i smanjio je broj predavanja jer je njegov rad na elektricitetu zbog kojeg je i ušao u svijet znanosti počeo trpjeti. Napustivši dodatne poslove, Farada je dobio vrijeme da radi na polju koje će ga proslaviti, ali to ga je dovelo u oskudicu. Rad na elektricitetu Faraday je počeo revidiranjem stare teorije iz 18. stoljeća, koja je govorila da su svjetlo, toplina, elektricitet i magnetizam rezultat bestežinskih fluida. Ersted je 1820. godine eksperimentom pokazao da žica kojom prolazi struja može okretati iglu kompasa. Andre Per pokazao je eksperimentom da dvije paralelne žice privlače jedna drugu ako struja u tim žicama teče u istom smjeru. Ako struja teče u različitim smjerovima, žice će se odbijati jedna od druge. Time je teorija fluida već bila načeta. Srušit će ju Michael Faraday. Faraday je prvi puta e, ozbiljno sagledao taj problem dok je radio sa Davijem na elektrolizi. E, elektroliza to je pojava da ako se, e, ako se prekine jedna žica kojom teče struja, jedan kraj žice se uroni u tekućinu i drugi kraj žice u tekućinu, onda struja teče kroz tu tekućinu e, i pritom dolazi do nekih kemijskih promjena. Ono ako teče kroz vodu, onda na jednoj elektrodi nastaje vodik, na drugoj kisik, ako još ima nutra otopljene soli, onda na jednoj e, natri se taloži, na drugoj nastaju mjehurići klora. Dakle, događaju se neke kemijske promjene i to je proučavao Faraday. Faraday je proučavajući taj efekt elektrolize e, zapravo otkrio neke osnovne zakone e, koji su ukazivali jasno da e, mora ključnu ulogu u građi atoma i njihovih nakupina molekula imati elektricitet. I e, on je e, donio ta dva zakona, takozvana Faradevi zakon elektrolize, koji zapravo prevedeno ovako na jednostavan jezik kažu da se to vođenje struje kroz tekućinu odvija tako kao da postoje nekakve sičusne čestice, električne čestice, e, koje sjedaju na neke atome, pa su onda na njima, pa onda skoče sa njih. E, dakle, e, on je dobio zapravo jednu indirektnu, indirektnu ideju da postoje nekakva čestica električnog naboja. I on je ovdje dao i terminološke doprinose jer je on uveo taj pojam jon koji danas koristimo. Dakle, mi danas znamo ako atomu dodamo jedan, atom, jedan elektron viška ili mu oduzemo jedan elektron, onda je to negativno nabijen ion ili pozitivno nabijen ion. Pojam iona je uveo e, farade, on je uveo pojam elektrode, uveo je pojam anode i katode. Dakle, sve što je danas ono standardno u našem rječniku, to je sve on uveo proučavajući, e, proučavajući e, tu elektrolizu. ali ono što je bitno, on je pritom zaista E, stvorio osnove iz kojih je vrlo jasno, iako ne direktno, slijedilo da bi se sve to sa elektrolizom moglo objasniti ako postoji neka sičušna čestica električnog naboja i on je govorio o toj čestici električnog naboja koja vjerojatno postoji i zapravo je na taj način prvi puta e, u znanost e, se nekim konkretnim efektom došlo do ideje da postoji jedna čestica električnog naboja, naravno tek 60 godina kasnije otkrivena je ta čestica, to je bio elektron. Iz tog rada na elektrolizi proizašla su dva Faradejeva zakona elektrolize. Ono što je ključno pri tome je da je on počeo vjerovati da atomi, a hipoteza atoma je tada bila jako prisutna u znanosti. Samo nitko ništa nije znao ništa o tim atomima, nije imao jasne ideje o atomima. Dakle, na taj način on je jasno došao do ideje i iznio tu ideju da zapravo one sile koje djeluju u atomima su električne sile. Da one sile koje drže atome na kupu, drže ih zajedno u molekuli, da su to električne sile. I a tko nosi te električne sile? Moraju biti nekakvi nositelji električne sile u atomima. Dakle, jedan izvanredno moderan E, atomistički pogled na strukturu materije, ali zasnovano na djelovanju električnih sila. E, intrigantno je da je to Faraday izvukao iz svojih eksperimenata i koliko on blizu bio istini i on e, je čak spominjao te neke male čestice električnog naboja koje je to u tim tekućinama, u elektrolizi nose električni naboj i e, skaču s jednog na drugom pri tim kemijskim promjenama. E, dakle, on je prvi jasno rekao da se kemija svodi na djelovanje električne sile među atomima. Pustivši dodatne poslove, Faraday je dobio vrijeme da radi na polju koje će ga proslaviti, ali to ga je dovelo u oskudicu. Jer kako mu je Davy na početku karijere rekao, znanost je tada bila teška gospodarica. Kada su prijatelji vidjeli u kakvim uvjetima živi Faradayeva obitelj, pokrenuli su postupak za dobivanje vladine mirovine. Ali tadašnji britanski premijer Lord Melbourne podrugljivo je komentirao te mirovine za znanstvenike nazvavši ih nepristojnom prijevarom. Kada je čuo za premijerovu izjavu, Faraday je odbio mirovinu. Četiri godine nakon što je dao uvredljivu izjavu o mirovinama, Lord Melbourne se ispričao Faradaju i tek onda je znanstvenik prihvatio mirovinu. Sada kada je imao novaca za život, mogao se posvetiti znanosti i počeo je raditi na ujedinjenju dviju sila, jer farada je smatrao da sve sile u prirodi imaju jedno podrijetlo. To je vrlo značajni e, pokretački motiv znanosti u 19. stoljeću. E, to je bila neka vrsta reakcije na tada vrlo jaku materialističku filozofiju. Naime, e, pojavljuje se taj pravac romantične prirodne filozofije, e, Schelling prije svega kao filozof, i niz pristalica te filozofije u prirodnim znanostima. Tu prvo svakako moramo spomenuti Ersteda, Eh, Ersteda koji je otkrio da električna struja stvara magnetno, ima magnetno djelovanje. To je, eh, to je kompletno u, u skladu sa tim filozofskim koncepcijama da razne pojave moraju biti imati jednu jedinstvenost, unificiranost, holizam. Prema tome, ako imate jednu pojavu, ona ne može biti izolirana, ona mora biti dio nečeg širega. I eh, tu ideju koju je već dakle razvio Eh, Ersted ranije, to je Faraday naravno potpuno preuzeo. Ali kod farade je još jedan drugi motiv bio, možda čak i dublji, a to je njegova velika religioznost. Eh, on je poznat po svojim citatima, eh, često je to citirao, on je rekao što mi znanstvenici radimo, mi znanstvenici zapravo nastojimo pročitati knjigu prirode, a koju je Bog pisao jednim svojim prstom. Prema tome, ako je to tako, onda sve što znanstvenici pročitaju u knjizi prirode mora biti jedinstveno, mora biti dio jedne velike cijeline. Prema tome ne može biti da je električna pojava jedna stvar, a magnetna nešto drugo. Oni moraju biti međusobno povezani. I najveća otkrića E, Faradeja upravo se, se sastoje u toj povezanosti da je on otkrio prirodne zakone koji povezuju djelovanje električnih i magnetnih, magnetnih sila. E, dok je Ersted pokusom pokazao da električna struja kao svoju posljedicu ima da stvara magnetna djelovanja, onda je Faraday onda rekao pa jasno kad je to tako jedinstveno simetrija prirode, jedinstvo prirode, onda mora biti moguće i obratno, e, to znači da magnetnim djelovanjem se stvara električna struja. I to je taj njegov slavni zakon indukcije. Ali e, njegov, porijeklo tog zakona je u filozofskim e, principima i tim religioznim principima koje on zastupa. To je faradev zakon, takozvani zakon elektromagnetne indukcije, to je fizikalni princip koji je osnova elektromotora, električnog e, generatora, električnog transformatora, čitave elektrotehnike. Ali e, to je proizašlo upravo iz te duboke, rekao bih, filozofske sklonosti tadašnjih fizičara Ersteda do Faradeja e, da se objedine električne i magnetne pojave kao jedno jedinstvo. Faraday je slučajno javno objavio svoje uvjerenje da sile u prirodi imaju jedan uzrok, Naime, jedan od predavača koji su trebali predavati na tradicionalnom predavanju petkom na Kraljevskoj instituciji uspaničio se i pobjegao je prije predavanja. Organizatori predavanja trebali su popuniti mjesto predavača i pozvali su Michaela Faradaya, čija su predavanja već bila čuvena. Faraday je uskočio s mislima o vibracijama zraka. Uvjerenje da sile u prirodi, barem električna i magnetska sila, imaju jedan uzrok imalo je zanimljivu posljedicu. Posljedice koje su iz toga proistekle je elektrotehnika. Čitava elektrotehnika je proistekla iz znanstvenih rezultata koje je Faraday eksperimentalno e, uspio uočiti i formulirati. Ali e, ima pritom i drugih vrlo intrigantnih, vrlo intrigantnih stvari, a to je da se on nije zaustavio na tome. On je rekao dobro, ja sam sada pokazao da su električne i magnetne pojave povezane toliko isprepletene da su one lice i naličje iste pojave. To sam ja pokazao, kaže Faraday. Ali mi znamo da ima još i drugih sila u prirodi. To je gravitacijska sila. Uh, gravitacijska sila koja je kod Newtona nekako mistična sila izgleda. Ali sad ja sam evo povezao električne i magnetne. E sad treba i spovezati sa gravitacijskim. I intrigantno je da je Faraday potrošio možda 10-20 godina pokušavajući pronaći tu vezu. I e, na kraju je to on napisao svoj znanstveni rezultat. Kaže otprilike Faraday ovako. Svi moji pokušaji da otkrijem vezu između e, elektriciteta i magnetizma s jedne strane i gravitacije s druge strane završili su negativnim rezultatom. No iako ništa nisam uspio da bih pokazao bilo kakvu vezu, to me nije pokolebalo. Ja i dalje vjerujem da ta veza postoji. Znate, to je zanimljivo zbog toga što eto mi sad početkom 21. stoljeća smo pred istim problemom. Mi i dalje ne znamo kakva je veza između elektromagnetnih pojava i gravitacije to ključno Faradevo pitanje i dalje tu stoji. I to pitanje je mučilo kasnije u 20. stoljeću Einsteina, sad muči mnoge znanstvenike, ali on je bio prvi koji je to formulirao, ali kažem, njegov e, motiv nije bio toliko fizikalni, koliko filozofski i religiozni da postavi to pitanje. 29. kolovoza 1831. godine Faraday će izvesti svoj najpoznatiji eksperiment. Toga je dana Faraday omotao izoliranu žicu oko jednog kraja debelog željeznog prstena. Žica je bila spojena s baterijom. Na drugi kraj prstena omotao je žicu koju je povezao s galvanometrom. Očekivao je val koji je trebao biti proizveden kada je baterijski krug zatvoren i da će se val pokazati kao otklon na galvanometru u drugome krugu. Zatvorio je primarni krug i na svoje je zadovoljstvo vidio da je igla u galvanometru skočila. Struja se pojavila u drugom krugu, uz pomoć ona iz prvoga kruga. A onda, kada je otvorio krug, začudio se, jer je vidio da je igla u galvanometru skočila u suprotnom smjeru. Nekako je Faraday u eksperimentu uspio da isključenjem struje stvori induciranu struju u drugom krugu, jednaku suprotnoj struji iz izvornog kruga. Takvo stanje navelo ga je da predloži postojanje elektrotoničkog stanja čestica u žici. Godinu dana kasnije, na tragu ovog čuvenog eksperimenta, Faraday će otkriti elektromagnetsku indukciju. Indukcija je jedno od brojnih otkrića Michaela Faradaya. Faraday je donio niz konkretnih znanstvenih otkrića. E, recimo, uzimo električni transformator. Faraday je napravio prvi električni transformator. Električni motor. Napravio je prvi električni motor električni generator. Napravio je prvi električni generator. Ali e, ne, nije njega zanimala primjena. E, njega su zanimali fizikalni principi. Intrigantno, on je napravio prvi e, elektromotor, ali sad ga nije zanimalo da bude on to išao dalje primjenjivati. To je jedan inženjer u Francuskoj pročitao i na temelju toga napravio onaj koji se može praktički koristiti. Dakle, njega su ti principi zanimali i on je nevjerojatno mnogo različitih stvari otkrio. Recimo, na primjer, on je promatrao svjetlost i otkrio pokusom djelovanjem magnetnog polja, magnetne sile na svjetlost. Ehm, što je jedan fascinantan efekt, ali s druge strane on je utro put time kasnije Maxwellu jer je on pokazao da očito svjetlost ima neke veze sa eh, magnetnim djelovanjem. Mi znamo da na svjetlosti je elektromagnetna pojava, onda nitko nije imao pojma o tome da bi mogla biti elektromagnetna pojava. Eh, on je niz eh, praktičkih pokusa radio, dakle on ima ono što se u znanosti kaže eksperimentalac zlatnih ruku Šta god je on primio, on je to napravio. Nitko drugi nije znao napraviti, on je to znao napraviti. E, tako da je napravio niz e, fascinantnih pokusa koje je kasnije dosta teško bilo čak i reproducirati. To je s jedne strane e, njegovo veliko doprinos. S druge strane, on je pokusima otkrio gotovo sve što se o vezi između električnih i magnetnih pojava može otkriti. I time je otvorio put za Maxwella. E, drugog velikog e, britanskog fizičara e, koji je u upravo one godine kada je Faraday otišao u mirovinu, Maxwell, mladi Maxwell je objavio matematičku formulaciju koja uključuje veze između svih tih električnih i magnetnih pojava koje je pokusom dobio Faraday. Michael Faraday i James Clerk Maxwell teško da su se mogli više razlikovati. Faraday nije imao nikakvo formalno obrazovanje. Maxwell je dobio najbolje moguće obrazovanje. Faraday nikada nije predavao na sveučilištu. Maxwell je bio profesor na tri najuglednija sveučilišta u Britaniji. Faraday jedva da je znao matematiku. Maxwell je bio jedan od najvećih matematičara svoga vremena. Faraday je bio vrhunski eksperimentator, Maxwell je bio vrhunski teoretičar – i zadnje, ali i ne manje važno, Faradayev otac bio je siromašan kovač, dok je Maxwellov otac po zanimanju pravnik naslijedio poprilično imanje, tako da je parničenje po sudovima zamijenio amaterskim bavljenjem znanosti. Prema tome, e, Maxwell i Faraday, to se kaže, su u odnosu kao što su bili Kepler i Tiho Brahe. Tiho Brahe je promatrao gibanje planeta, desetljećima bilježio, ali nije znao matematički izraziti. I onda je došao njegov učenik Kepler koji je pokazao na temelju tih rezultata da oni obaraju i Kopernikovu teoriju i obaraju onu staru uh, teoriju, a eto treba nova teorija sa eliptičnim putanjama. Eto u takvom su odnosu bili i može se reći Faraday i Maxwell. Prema tome Maxwell je bio Faraday u ono što je Kepler bio tih u Brahevo. E, dakle, on je stvorio um, e, onaj osnovni fond znanja koji je onda izvrstan matematičar Maxwell iskoristio i formulirao te zakone elektromagnetizma u matematičkom pogledu. Prema tome nevjerojatno je ono e, jedan, jedna E, kako bi rekao, preklapanje, suradnja između tih e, dvojce velikih znanstvenika. Faraday je stvorio eksperimentalnu bazu, a genijalni matematički obrazovani fizičar Maxwell to pretočio u zakon elektrodinamike koji su zapravo bili ključ daljeg napretka fizike. To je jedno što je Faraday napravio. što je Faraday napravio, jest da je u fiziku uveo jedan novi koncept koji je ključan u fizici 21. stoljeća i u cjelokupnoj znanosti 21. stoljeća, a to je koncept polja, takozvanog fizikalnog polja. E, priča se da je on do tog koncepta došao zato nije znao matematiku. Pa onda kad nije znao matematiku, nije se mogao služiti ono matematičkim formulama, pa se trebao nečim drugim služiti, pa se trebao služiti slikama. I onda je on stvorio tu jednu sliku e, toga polja i to čak i samo naziv je blizu onom sadržaju, on je ovak rekao, sad tu imam jedan magnet. Šta se događa u prostoru oko magneta? Od tog magneta se šire nekakve djelovanja, nekakve sile na sve strane one se šire, ali ne trenutno. Dakle, treba neko vrijeme dok taj utjecaj te magnetne sile dođu do neke udaljenosti, do nekog položaja. Taj okolni prostor kao da se ono deformira, kao da se izobliči ili ono kako je on rekao, kao da se napregne pod utjecajem tih magnetnih sila koje prodiru kroz njega. Dakle, prostor nije nešto beživotno prazno. Prostor to je nešto unutar čega se šire te magnetne sile. I sad je on rekao, evo, ja vam mogu pokazati kako te magnetne sile izgledaju i onda je onaj njegov poznati pokus da on uzme magnet, iznad magneta stavi jedan list papira, e, malo željezne pilovine e, naspe na to, pa onda ono kucka sa prstom, jel da, da se slobodno rašire te e, čestice pilovine i te čestice pilovine se zaista počinju stvarati one crte, to je ono što zovemo magnetne silnice, što smo svi u školi gledali, i veli, e, vidite, ove magnetne silnice, to ja vama samo vizualno sada ono predočujem, ali to vam je prostor, zapravo su te magnetne silnice, one čine one strukturu tog prostora u blizini magneta. I u blizini svakog magneta je svakoj točki pridružena ta jedna sila, a mi u pomoću tih silnica vizualno možemo predočiti. Eto, to je magnetno polje. Na sličan način oko električnih naboja stvara se električno polje. I sad je on rekao, vidite, ne moramo mi govoriti o tome, evo, ovo je ovaj magnet, ovo ova žica kojom teče struja, nego ćemo mi govoriti magnetno polje oko tog magneta električno polje oko te žice kojom teče struja. Pa ćemo, taj, to, to polje to je jedan objekt. Kao što je e, jedna kuglica objekt, tako je električno polje objekt. I magnetno polje je objekt. To su fizikalni realiteti, to su objekti. Ideju za tu teoriju Michael Faraday možda je dobio od najvećeg hrvatskog znanstvenika, Ruđera Boškovića. Ruđer Bošković je zapravo e, prvi uveo ideju da atomi nisu nekakve kuglice, do, tada su svi govorili da su atomi nekakve kuglice, ne? to je naravno još i stare grčke preusto, nego je zaključio da su atomi točke, neprotežne točke, stvarno točka, e, dimenzije nula, kuglica promjera nula. Ali točke koja su izvršta sila, iz kojih izvire sila. I e, sad dva atoma su na određenoj udaljenosti, e, zašto se oni ne, e, zašto oni ne uđu jedan u drugi? Je zato jer ih te sile koje izviru od njih odbijaju ako se suviše približe. Ako se suviše približe, sile ih odbijaju. Ako se suviše udalje, sile ih počnu privlačiti. I na taj način zapravo se objašnjava stalni obujam čvrstih tijela. I sad je Faraday to pročitao, tu Boškovićevu ideju. I sad je on na svoj način to interpretirao i on je zapravo rekao da zapravo Bošković tu govori o poljima. Ali kasnije se zaista pokazalo da Bošković nije nikad ni na kraj pameti imao polja. Ali Faraday koji nije bio dovoljno obrazovan eh, fizikalno niti matematički, on je to doživio. Dakle, Danas mi kažemo da je zapravo ta ideja polja koja je fundamentalna u fizici nastala zato što e, slabo obrazovani Faraday e, je na jedan onako naivan način, zoran način, kao što bi se reklo ono, kao što bi mali Ivica si to zamislio, e, objasnio ono što je on vidio u Boškovićevoj teoriji točkastih atoma koji su izvoriši sila. I zato postoji taj koncept Bošković-Faradayev atom. To je točkasti atom iz kojega izviru sile. Faraday je u povijest ušao kao jedan od najvećih eksperimentatora u povijesti znanosti. Njegova otkrića omogućila su cijelu elektrotehniku i drugu industrijsku revoluciju, ali za budućnost možda je puno važniji njegov koncept polja. I uvođenjem tog koncepta polja zapravo je on možda napravio značajniji doprinos znanosti nego svim svojim eksperimentalnim otkrićima. Jer gledajući iz današnje perspektive, sva ta eksperimentalna otkrića su bila gotovo na dohvat ruke. Znate, otkriće elektromagnetne indukcije. E, to je ono što se smatra najvećim otkrićem. To znači da ako e, recimo uzmemo jednu zavojnicu i onda magnet pomičemo nutra van, unutra van, onda će kroz zavojnicu teći struja amo tamo, amo tamo. Jel? To se smatra najvećim Faradayim otkrićem. Ali ne mislimo mi danas da je to tako ključno. Jer poznato je da istodobnom sa faradejem još trojica znanstvenika su istu stvar otkrili. Prema tome to je bilo zrelo. Da praće američki fizičar Henry je to otkrio godinu dana prije Faradeja. Zašto je slava pripala Faradeju? Zbog toga je Henry bio malo komutan sa objavljivanjem, pa nije odmah napisao članak da ga objavi, čekao je godinu dana, kasnije, u međuvremenu je Faraday isti pokus napravio kao Henry i odmah objavio i pripala mu slava. Isti pokus je napravio Lenz u Petrogradu, u Rusiji. Mislim, malo izoliran od znanstvene, tadašnje znanstvene Europe, tako da se u Europi za to otkriće nije čula. Prema tome da nije Faraday eh, niz tih otkrića otkrio, pa drugi bi otkrili ali ovaj koncept polja je mnogo intrigantniji. I možda ono kad će se pisati za tisuću godina povijest znanosti, imam nekako osjećaj da će možda Faraday biti e, poznati po uvođenju tog koncepta polja, mada kažem, koncept je uveden iz njegove naivne interpretacije Boškovićeve teorije, ali je postao ključan jer je taj koncept polja bio, bio Maxwellu polazna točka. Jer Maxwell je rekao ovako, Faraday tvrdi da je suština da su to električna i magnetna polja oko naboja i oko magneta. Pa idem ja sad pokušati naći matematičke formule koje će opisati ta polja. E, to je možda jedan od najvećih, najznačajnijih koraka u povijesti svjetske znanosti. Da se više nije išlo na to da se opisuju e, matematičkim formulama magneti i struje, nego hajdmo opisati ta polja. Oni su e, fizikalno, oni su stvarnost, to je jedan objekt, jedan poseban objekt, objekt koji ima svoju egzistenciju. Hajdmo opisati jednadžbama ta polja. I onda je e, zadojen tim Faradevim idejama mladi Maxwell, a koji je bio matematički izvanredno dobro potkovan, E, napisao jednadžbe za ta polja i onda kad je napisao jednadžbe za ta polja, malo je još na jednom mjestu proširio Faradeve ideje nečim što Farade nije mogao vidjeti u svojim eksperimentima, mada da je malo dulje radio, e, sigurno bi to Farade otkrio. Dakle, malo je proširio još jednim dodatnim efektom. I sad je dobio jednadžbe i kad se poigrao s tim jednadžbama, onda je vidio da eh, se dobivaju nekakva matematička rješenja koja se šire kroz prostor određenom brzinom. I sad je on čitao, proučavao Faraday. Faraday je, je genijalnom ono, nekom intuicijom rekao kad stavite magnet na jedno mjesto, onda se otok magneta magnetno djelovanje ne širi trenutačno u svoj prostor, cijeli prostor, nego se od magneta širi određenom brzinom. Što dulje čekate, tim će dalje to doći. I zapravo je Maxwell, koristeći tu ideju, izračunao tu brzinu kojom se taj poremećaj e, širi magnetnog polja i električnog polja i dobio je nekakvu brzinu i kad je pogledao, izračunao koja je to brzina, prepoznao da je to brzina svjetlosti. Farada je više puta u životu odbio počesti. Prvo se zahvalio na vladinoj mirovini zbog dugog jezika britanskog premijera. Zatim je odbio nekoliko mjesta na sveučilištima. Zatim je odbio viteški naslov i na kraju, što je vjerojatno presedan u Britaniji i u znanstvenom svijetu, dva je puta odbio mjesto predsjednika Kraljevskog društva, jedne od najprestižnijih znanstvenih institucija u povijesti. Kada su bile u pitanju nagrade, Farada je imao jasan stav. Od sam smatrao i osjećao da postoji nešto ponižavajuće u nuđenju nagrada za intelektualni napor. A to da se akademije i društva, pa čak i kraljevi i carevi miješaju u to nagrađivanje, ne čini ponižavanje ništa manjim. Faraday je zaista bila jedna izuzetna ličnost. Istina je da sve šta mu se je nudilo, da je on odbijao. I to glatko odbijao. E, poznato je da u Velikoj Britaniji kad se za zasluge prima ono plemstvo, vitez postaje ili ne znam koji sve te stupnjevi se dodjeljuju, to svaki znanstvenik e, prima sa e, velikim, ono, osjeća kao veliku počast. Faraday je jedan od rijetkih koji je to odbio. I za razliku od Newtona, koji je sve počasti koje, mu je kraljevska vlast pružala sa oduševljenjem prima. Faraday sve odbio. I on je rekao vrlo skromno da on želi ostati običan Michael Faraday. E, to je suština njegove ličnosti, ali e, ne trebamo se tome čuditi, jer e, uopće u cjelokupnom dijelu Faradevom, u cjelokupnoj njegovoj životnoj filozofiji, ključnu ulogu je imala njegova religioznost.